Ве поздравам и посакувам Божи благослов. Истиот датум, 16. ноември, е 22 годишнина од моето влегување прв пат во оваа црква. Значи, две години пред формирањето на Вранската. Значи, и оваа година се паѓа 16. ноември во саботен ден. Пред да го отвориме Божијето Слово за денес, бедеќи тоа е тоа што не поучува, а не човечка мудрост, сакам да изнесам една забелешка во врска со библиската полка од мијатата сабота. Сестра Олгица ме, ми постави едно прашање во врска со неја, што <clears throat> јас приватно и го одговорив, но поуката, мислам, тоа прашање беше повод за да забележам една неправилност, која што сакам да ја истакнам. Често пати може да видите, не само во поуката, во било која книга, дека се употребува името Едем како синоним за Божиот рај, за рајската градина. тоа не е точно. Тоа е погрешно. Едем е географски појм, како Македонија, например, или Пелагонија. Значи. И тоа географски појм, што како таков постоел и се нарекувал во времето на Мојсей, кога Мојсей ја пишувал книгата Битие. Кога Мојсей вели дека рајот се наоѓал во Едем, тој сака на своите читатели да им каже каде географски се наоѓа, се наоѓала рајската градина. Значи, Едем е географски поим од времето на Мојсей, кога денес би, би сакале да го кажеме тоа, би рекле дека се наоѓа во Иран. Значи, ако ја речем дека рајот се наоѓа во Иран, никој не треба рајот да го нарекува Иран. Иран е нешто што постои во наше време, како локација. Мој се го користил поимот Едем, географска локација, што постојала во, во негово време, во, на територијата на денешен Иран, а самиот рај е нешто не треба да го бркаме, <laughs> да го мешаме со, со ова, овој назив, оваа географска локација, самата рајска градина. Инако, <clears throat> Пауката зборуваше на, во тој дел нешто во врска со, со тоа дали еден може да се свати како, мислејќи ово, значи, на рајската градина, како светилиште. Моје мислење беше, не би рекол, затоа што целата земја била совршена целата земја била совршена, освен ако, затоа што Адам и Ева таму биле сместени да живеат, и освен ако Адам го сметаме за свештеник, <laughs> во некој таков смисол. Да, тоа беше прашањето. Меѓутоа, мене значи ми е побитно да ја правиме разликата помеѓу рајот и едем, тоа се два различни поими. Како што и Иран и, и рајот се два различни поими. Прашањето што го поставив за ова сабота, каде во откровението се споменува и се зборува за светилиштето. За небесното светилиште. Верувам дека сите имате Библии. Имате ли немате? Можеме да дадеме одговор на ова прашање, верувам дека е лесно. 21 глава. У. многу позади, а? <laughs> Ајде почнеме од почеток. Каде прв пат откровението споменува нешто во врска со светилиштето? Што мислите? Уште во првата глава. Значи, 20 глави пред погодокот на сестра Оле. Дали во првата глава се споменува светилиште? Како поим. Само по себе не. Се споменуваат седомте цркви, до кои што е упатено откровението како писмо, особено пораката до секој од нив, Меѓутоа, во оваа прва визија што Јован ја добил во Господовиот ден, како што ни информира, тој нешто гледа што може да се поврзе со светилиштето. Ги споменавте седумте светилници. Значи, тоа е визијата што ја гледа, почнувајќи од Може да, 12 панатака. Прво го, значи, го слуша гласот, како труба. И потоа во 12 стих се свртев за да го видам гласот што зборуваше со мене. И штом се свртев, видов што? Најнапред што видел? Не видел глас, гласот не се гледа, <laughs> туку видел седум златни светилници или, овој превод вели, свекници. А сред седумте светилници еден како синот човечки, облечен во долга, облека до нозете и околу градите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Внимавајте, овој опис е многу битен. Дали знаете дека Елена Вајд вели во големата борба, дека кога сатаната ќе се појави во овој свет, имитирајки го Христа, неговиот изглед ќе биде како овој во Откровение прва глава, како описот што Јован го дава во Откровение прва глава. Така пиша во големата борба. А, живи били па видени. <laughs> што велат црвите. <laughs> Носете негови слични на усвитена бронза, како во печка вжарена, а гласот негов како шум од многу води. Во својата десна рака тој држаше седум звезди, а од неговата уста излегуваше меч со две остреци. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во полна сила. Е сега, малку ќе скокнеме до 20 стих. Јован добива прво објаснување толкување што представуваат овие нешта што ги гледал, што ги видал во визија. Ова е тајната на седомте звезди, звезди што ги виде во мојата десница, вели Исус. Што се тие седом звезди на, во неговата рака? Седомте звезди се ангелите на седомте цркви. А седомте светилници што се? самите седум цркви. Да повторим уште еднаш. Што се седумте светилници? Седумте цркви. А што се седумте цркви? Зошто откровението зборува за седумте цркви? Од Ефес до Лаодикеја. Што тие представуваат? Да. Еве нешто што адвентистите на седми ден треба прв да го научат. Мнозина веруваат дека овие цркви представуваат деноминации, па велат адвентичката црква е седмата црква. Тоа е погрешно. Седомте цркви представуваат седум периоди на црковната историја, на една иста цр... <laughs> црква, Божа да се рече, од почеток до крај. Исто така, кога сме веќе кај седомте цркви, во откровението се зборува малку подоцна за седум духови Божи. Меѓутоа, колку Божји духа постојат? Еден. Во пораката до секоја црква се вели кој има уво, нека чуе што им зборува духот, едниот дух, на црквите. Па зашто тогаш откровенијата зборува за седум духа? Затоа што Светиот дух за секоја црква има посебна порака што се однесува за неја пораката што се однесува до секоја црква, конкретната порака што се однесува до секоја црква, представува сегашна вистина за таа црква, за тој период. Значи, пораката упатена до Лаодикеја представува сегашната вистина за Христовата црква денес. За сите христијани денес. не е тоа порака само за некоја деноминација. Зошто седумте светилници што ги споменавме се елемент од небесното светилиште? Од каде тоа го знаеме? Иеко самото светилиште како такво се уште не е споменато никаде во првата глава. Каде на наредно место во откровението се споменува светилиштето или може би овие седум светилника. Кој ќе погоди, кој ќе дофрли. Што се вели таму? На ангелот на Ефеската црква напиши ова го вели оној кој ги држи седомте звезди во десницата своја, кој ги оди среде седом светилници. На ова мислеше? Да, таму се споменува светилниците. тоа. дали се споменува некаде светилиштето како такво? Небесното светилиште. Ајде отвориме Значи, тоа е точно. Повторно се спомнуваат светилниците во втората глава. Но поставивме прашање, дали светилниците се елемент од светилиштето? Или не се? Тоа е прашањето што не интересира. И ова е битно прашање, ќе видите зошто. Четврта глава. Имаме еден по голем опис почнуваме да читаме од првиот стих. Потоа погледнав и ете отворена врата на небото. Потоа, значи, после сето оно што било кажано за седомте цркви. Значи, пораката до Лаодикеја завршува во 21-иот, 22-иот стих, од третата, последна, со третата глава завршува пораката до седомте цркви. И се вели, потоа погледнав Значи, Јован прво ги гледа 70 луци како Исус се движи помегу нив и што Исус на него му збори, а тоа што му збори се пораките до седомте цркви. И кога тоа завршува, потоа погледна, Потоа сега Јован гледа нешто друго. Што гледа? Отворена врата на небото и поранешниот глас што го бев чул како труба, кој е тој глас? Чиј е тој глас? Исус кој зборуваше со мене, рече, искачи се овде и ќе ти покажам што треба да стане потоа. Значи, Јован сега гледа ново нешто, нова визија, гледа некоја врата, која што е во однос на него некаде горе, и он треба да се искачи, како во сон, значи, бидеќи визијата е слична, виртуелна реалност, да се искачи и да влезе низ неја. Каде е споменато дека се наоѓа таа врата? на небото. Вториот стих што вели? И веднаш бев обземен од духот. Значи, влегувајќи во таа врата, тој сега добива нова слика, нова сцена, односно нова визија. Тој како, кога ќе кликнете некаде, да речеме, на некоја видеоигра, на таа врата кога кликнете, и ви се отвара нов прозорец или нова сцена, да видите сега што има таму, позади таа врата. И ете на небото стоеше што? Престол. И на престолот седеше некој. На што не подсетуваат овие зборови? Пророкот Езекијал вели во првата глава на престолот некој што личеше на човек. Кој е тој некој? тој некој е Бог. Кој седи на небесниот престол? Бог. Оно што седеше изгледаше како камен јаспис и сардис. Сте виделе вакво нешто? <laughs> значи не знаеме како изгледа, Ако не сме виделе. А околу престолот виножито, ој, ово сте го видели? Кој прилегаше на смарагд. Езекијал буквално ги кажува истите работи. Ако читате дома Езекијал прва глава. Прекрасна визија. Околу престолот пак имаше 24 престоли. И на престолите видов седнати 24 старешини, облечени во бели алишта, а на главите светкавици, громови и гласови и има венци. Венците во античко време биле круни. Римските императори имале круни во вид на венец. И од престолот излегуваа молни, гласови, громови и гласови, а пред престолот гореа што? Седум огнени светила, и сега што е речено за нив? Кои се седумте Божи духови. Во првата глава имавме седум светилника. Така? А тука ни се зборува за седум огнени светила. Дали постои разлика помеѓу овие два поима? Сте виделе светилник? Е сега, што е разликата помеѓу светилник и светило? Значи, светилникот може да го гледате и да нема никаква светлина, никаков оган на него. Да е праз, само ја го гледате светилникот како предмет. Но седомте огнени светила Значи, самото светло, кое што е тука споредено со Светиот Дух, но седумте Божии духови, е кога тие горат, светилниците горат. Светилниците и светилата, значи светлината што гори, што излегува од нив. Во петиот стих се вели дека се наоѓаат пред престолот. Што значи тоа? Каде се наоѓа Божиот престол? А, интересен одговор. <laughs> Што, што проучувавте пред две саботи, првата лекција од Библијската полка? Каде се наоѓа Божиот престол? Светилиштето. Слушнавме еден поконкретен одговор, светињата на светињите. Точно или не точно? Според Стариот Завет, според копијата на небесното светилиште, значи според земското светилиште, каде се наоѓал Бог? Над ковчегот, поклопецот на милост, наречен седиште на милост, на англиски јазик. Седиште на милоста, престол на благодатта, како да се тоа два исти поими. Е сега, прво прашање. И да, и пред да го поставам прашањето. На оние цркви на кои што Исус од седумте и му патува некаков укор или прекор и ги повикува да се покајат постои една закана. Што ако не се покајат? Што ќе направи Исус со нив? Има разни такви закани, меѓутоа една закана, на пример ќе те избулам од устата и така натаму. Меѓутоа има една закана во врска со светилникот. Што ќе направи Исус со светилникот на таа црква која што нема да се покае или која што нема да го послуша неговиот совет? Можеме да најдеме таков стих. 2.5. Значи до Ефес. Спомни си каде си паднал, од каде си паднал и покај се и врши ги поранешните дела. Ова може да го разбереме секој еден од нас за себе поединечно. Јас за себе по... лично. Спомни си од каде си паднал и покај се и врши ги поранешните дела. Ако не, скоро ќе ти дојдам и ќе го преместам светилникот твој од местото негово, ако не се покаеш. Светилникот беа самите цркви. Сам, самата Ефеска црква е представена со незиниот светилник. Што се случи со Ефес? Ако го нема светилникот, може ли да свети светилникот? <laughs> Може ли самиот светилник да свети, ако него го нема? <laughs> Не може. Каде се наоѓаат денес седомте цркви? Да, Таму каде што се наоѓале седумте цркви. Денеска е тоа Турција. Денеска можеме да ги посетиме седумте цркви, да отидеме кај седумте цркви, например, да, да влеземе кај нив на богослужение и така натаму. Не, затоа што тоа се урнати. Дори цели градови не постојат, како Ефес. Смирна постои, се вика Измир, Мегутоа, дали таму постои <laughs> онаа црква што постојала од, од апостолско време? Ако некаде постојала црква која што светела, значи, која што била сведок на Божјата вистина, сведочела за Евангелието, тоа е светлината, Божјата реч, проповедала спасувала, обратувала луѓе. И ако повеќе не постои, дошле турци или арапи или <laughs> не знам кој, се како некој вид казна за некој неизин отпад, и ако тоа повеќе не постои, дали, дали таму свети нешто? Повеќе не свети. Најстрашно нешто што може да и се случи на една црква е да згасне, повеќе да не свети. Да не сведочи. Или пак да сведочи лажно, односно на неа да гори туг оган. Но тешко на они што принесува туг оган, бидејќи во Стариот Завет, двајца синови на Арон, трета ева десета глава, принесувајќи туг оган во пијана состојба, доживеале страшен крај. Нешто многу неочекувано. Е, сега да го поставиме прашањето, што го најави. Според Стариот Завет, Божиот престол се наоѓа во светилиштето, се наоѓа во светината на светињите по-конкретно, според копијата. Ние не огледаме небесното светилиште. Меѓутоа, ние го познаваме земското, кое што проучувавме мејатата сабота, представува што копија на небесното. Образец. Образец што го видел Мојсей, според Евреите 8.5, не е ништо друго, туку изгледот на небесното светилиште. На што треба да одговараат седомте светилници и седомте светила, значи светилниците како запалени, кои што се наоѓаат пред престолот, на што треба да одговараат во однос на земското светилиште? не, во однос на кој елемент од земското светилиште, нешто означат во откровението, седомте светилника, туку ако велиме дека престол што го видел Јован е Божиот престол во небесното светилиште, тогаш седомте светилника и седомте светила што се пред престолот ни се вели тука, Откровение 5, 4, 5, на кој елемент од земското светилиште одговараат? Е, брат Зоран ми одговори невербално. Кој може вербално да одговори? <laughs> Седмокракиот светилник. На кој елемент, прашањето беше вака, на кој елемент од земското светилиште би одговарале или одговараат седомте светилника што ги гледа Јован во, во, во небото. На седмократниот светилник. Каде се наоѓал седмократниот светилник? Во земското светилиште. На јужната страна од светињата, првиот дел од светилиштето. Е сега, вие рековте дека престолот што го видел Јован се наоѓа во светината над светините. Дали светлниците кои што се наоѓаат пред престолот одговараат на сликата на седмократниот светилник од земското светилиште? Дали седмократниот светилник во земското светилиште се наоѓал пред престолот во земското светилиште? Тоа е прашање. Што било престолот во земското светилиште, се секјавате? Пред споменавме. Ковчегот. Ковчегот Дали седмократниот светелник се наоѓал пред ковчегот? Е сега, што значи зборот пред? <laughs> Прилогот пред. Може да речеме да, затоа што за да влезете во светињата на светињите, треба да ја поминете светињата, значи пред, пред тоа ќе се сретнете со, со, со светилникот, со на северната страна трпезата со лебовите, Потоа ќе се сретнете со златниот олтар или е, жртвеник, кадилниот олтар, и дори потоа со светињата на светињите, со завесата па светињата на светињите. Меѓутоа, светилникот, најблиски до него предмети биле масата со лебовите, спроти него, а малку повнатре, пред завесата, кадълниот олтар. Адвентизмот учи, и Елена Вајд вели во големата борба, дека во овие визии, и во првата, и во четвртата глава од Откровението, на Јован му било покажано првото отделение од небесното светилиште. Се знали за тоа? Се знали за тоа дека во големата борба така пишува? Дека адвентизмот цело време така толкувал и така поучувал? Ве прашам затоа што денеска поголемиот дел број адвентисти воопшто не знаат што учи адвентизмот. Значи не се запознаени со науката на адвентизмот во однос на светилиштето. Не е прашањето сега дали веруваат во тоа или не, во адвентистичкото учење за светилиштето, Туку денеска голем број адвентисти воопшто не се запознаени со тоа што учи адвентизмот во врска со светилиште. За нив е тоа непознато. Е сега, оно што Јован го видел е престолот прво нешто што видел е престолот. Пред престолот опишува други престоли, седум светила, потоа вели пред престолот имаше стаклено море, па потоа опишува четири животни и така натаму, што сега не не интересира. Мегутоа, пред се, тој го видел и го опишува престолот. Ако на Јован му било покажано првото одделение, че значи ако во Небесното целиште имало две одделенија и на Јован му е покажано првото одделение, како што учи адвентизмот, а тој во оваа визија гледа престол, тогаш дали од тука произлегува дека Божиот престол, што Јован го видел, се наоѓал во првото одделение од небесното светилиште. Прашање за размислување. <laughs> Мегутоа, во Стариот Завет, во земското светилиште, во копијата, каде се наогал Божиот престол? Во светињата на светењата. Сега се соочуваме со дилема. Што е тоа што Јован го видел? Дали видел прво оделение? Дали видел второ оделение? Дали воопшто не видел оделение? Туку е еден единствен простор, како да нема завеса помеѓу две оделенија. Зошто адвентизмот учи Елена Вајд вели дека го видел првото оделение – Тоа ќе бидат прашања за размислување, со кои што ќе продолжиме следната